Eh, yung mga press nandyan pa rin sa labas, ginamit ko na nga lahat ng dahilan. Sinabi ko, hindi ka pwede, may sakit ka, hindi ka makakasagot. Eh, nandyan pa rin sila sa labas. Yan ang nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi titigil yung mga press nila hanggang hindi mo titigil ang pagtulong niya sa totoy na yan. Inay, hindi na nga ako matin sa hearing ni Totoy para hindi na lumaki ang issue. Ano pa bang gusto niyo? Tigil mo ang pagtulong sa totoy na yan. At nakalang ba, Ana, hindi ko alam na ikaw ang tumutulong sa abogado niya? Yung pamilya niya, at yung mga batang yan. Lahat yung mga bataan ni Totoy ah. Kala ba hindi ko alam lahat yun? Tigilan mo na ang pagtulong sa Totoy na yon. Inay, paulit-ulit na nating pinag-uusapan to. Kahit kailan, hindi ko matatalikuran si Totoy. Kaya makontento na kayo na hindi ako umatend ng hearing niya. Dahil kung hindi ako si Ana Molina at hindi issue ang lalaki dito, pupunta ako doon. Hindi ko siya sinusuportahan dahil hindi ko alam na mali ang ginagawa niya. Nay, mahal ko si Totoy. Naiintindihan niyo ba yon? Mahal ko si Totoy, kaya kahit mali pa yung ginagawa niya, hindi ko siya matitiis, kaya tutulong at tutulong pa rin ako.